Très bien, très bien, comme il était tout frais. Très bien, très bien, c'est comme de la magie. Puisque son haleine est tellement fraîche et délicieuse, je ne peux m'empêcher de tomber amoureuse de lui. L'amour fait courir toutes les femmes, moi aussi je veux courir vers lui. Son haleine fraîche m'emmènera bonbon au paradis, bon super Très bien, très bien, son haleine est fraîche. Très bien, très bien, il est mon chouchou d'amour. Fais-moi sentir ton haleine, c'est au paradis. Je veux percer ton mystère avec la jalousie. Pour captiver ton cœur en entier, il n'y a qu'à courir vers toi. Pour te faire savoir mon cœur qui bat, bon bon tous les jours, bon je t'embrasse. Très bien, très bien, comme il était frais. Très bien, très bien, oui j'étais folle de lui. J'ai découvert son mystère, ce n'était pas facile. Maintenant mon haleine est aussi fraîche que lui. Tous les garçons vont courir vers moi, ça m'ennuie de rester dans ton abri. Je t'en prie de ne pas pleurer mon cher, mais oui, tu m'oublies courir vers moi. dans ton abri. Je t'en prie de ne pas pleurer,